curaci depression per contrau inflamai medicamentoi. Depressioi povus ancau havi contexton cun inflamoi. Tiun teson apogas nova metastudaggio. Gi montras che contrau inflamai medicamentoi, ciel aspirino, helpas contrau la psica malsano. Deprimitai, apatiai, cae sen impetai lau taxoi suferas monscale, tricent quindec milionoi da homoi sub la tipai simptomoi de mallegera depressio. Neniu alia psica malsano estas tiel ofta, cae la nombro de trafitoi plue crescas. Tiui homoi estas curatsatai cadre de psicoterapio, au per antidepressiai medicamentoi kiwi provas restarigi la chemian equilibron en la cerbo. Ce appena unu triono de la pacientoi nec helpas la unua, nec la dua curazado. Ce la resto la quoto de de nova apero de la simptomoi estas alta, malgrau successa curazado. La causo portio supposeble trovigias ancauentio, che gis hodiau ne estas complete clare kial iu entute malsanigas pri depressio. Generale oni credas che plei ofte cun agas plurai factoroi, nome psicae cae corpai. Quelcae homoi versaine estas genetike antausargitai. Exterae startantoi, kiel traumatoi, drogoi, au ecla sezonoi, povus conduci al manifestigio de la malsano. Nur dum antaune longa pasintezzo, expertoi observis surprisan corpan dimension de la malsano. Depresiai pacientoi montras ofte pli altigintain mesur valoroin pri inflamo. Cecio gis nun ne estas clare, ciu temas pri causo au pri simptomo che psico cae corpo tamen pli forte inter efficas, ol de longe supposite, tio estas tre probabla. Se inflamoi vere ludus rolon, tio malfermus novain curats ebletsoin. Ciu contrau inflamoi medicamentoi helpas, tion intertempe prilumigis celcai studajoi. Iliai resultoi tamene estis sen ambiguai, en granda meta esploristoi de la Cina Hua Zhong Universitato nun provis resumi la actualan situazion prita tumoi. Tiu cele, oni consideris tridec quar gis dectuse studajoin, cun pli ol 1600 partoprenintoi, cae plei diversa in spezoin de contrau inflamai medicamentoi exemple nesteroid anti-reumatismajoin, al tiu classo appartenas cutimae medicamentoi, kiel aspirino, ibuprofeno, omega-3 grasacidoi, statinoi, sed ancau antibioticajoi. Cae vere, la medicamentoi povis mildigi in simptomoin pli effice, je quindec tu procentoi, auforigi ilin, ie circa 79 procentoi ol placeboi. Ancora pli signifa estis la effico se pacientoi prenis la contra inflama in medicamentoin aldone alla classicae antitepresiajoi. Ne aperis gravae crom efficoi. La risultoi de la studagio ne estis tutte unuecae, cae ce la n-categorigo de la grado de depressio oni usis diversa in scaloin. Tamen, la aliro c'è la curazzado della nova popola malsano estas mult promessa, diras la autoroi della studaggio.